Pirmoji kronikų knyga, 19 skyrius. Amonitų karalius Nahašas mirė ir jo sūnus pradėjo karaliauti vietoj jo. Dovidas sakė, aš būsiu geras Nahašo sūnui Hanūnui, kaip jo tėvas buvo man. Ir Dovidas siuntė pasiuntinius paguosti jo dėl tėvo. Dovido tarnai atėjo į Amono žemę pas Hanūną jo paguosti. Bet Amono kunigaikščiai tarė Hanūnui, Ar manai, kad Dovidas, pagerbdamas tavo tėvą, atsiuntė pas tave godėjus? Ar neapžiūrėti, išvalgyti ir sunaikinti kraštą? Hanūnas suėmė Dovido tarnus, nuskuto jiems barzdas nukirpo jų drabužius iki pusės, iki pat juostos ir išsiuntė. Dovidas, sužinojęs, kas įvyko, pasiuntė vyrus jų pasitikti, nes jie buvo labai sugėdinti. Karalius sakė, pasilikite Jeriche, kol atauks jūsų barzdos, o tada sugrįžkite. Kai amonitai suprato, kad tapo nepakenčiami Dovidui, Hanūnas siuntė tūkstantį talentų sidabro pasamdyti kovos vežimų ir raitelių iš Mesopotamijos, Sirijos ir Cobos. Jie pasamdė 32 tūkstančius kovos vežimų ir Makos karalių su jo kariuomenė. Jie atvykę pasistatė stovyklą ties Medeba, O amonitai susirinko iš savo miestų ir išėjo į karą. Dovidas tai išgirdęs pasiuntė Juabą su visa stiprių vyrų kariuomenė. Amonitai išsirikiavo kovai prie miesto vartų, o karaliai, kurie atėjo padėti, stovėjo atvirame lauke. Juabas pamatė, kad prieš jį ruošiamas puolimas iš priekio ir iš užnugario. Jis išrinko Izraelio geriausius karius ir išrikiavo prieš sirus. Likusius žmonės jis pavedė savo broliui apšajui, kuris išrikiavo juos prieš amonitus. Juabas sakė broliui, Jei sirai bus man per stiprus, tu ateisi man į pagalbą, o jei amonitai bus per stiprus tau, tai aš tau padėsiu. Būk drasus, narsiai kovokime už savo tautą ir už savo dievo miestus. O viešpats te daro, kaip jam atrodo tinkama. Juabas ir su juo buvę žmonės pradėjo kovą prieš sirus ir tie pabėgo nuo jo. Amonitai pamatė, kad sirai pabėgo, irgi bėgo nuo jo brolio apšajo ir užsidarė mieste. Tuomet Juabas sugrįžo į Jeruzalę. Sirai pamatė, kad Izraelis juos nugalėjo, siuntė pasiuntinius ir pasikvietė sirus, gyvenusius anapus upės. Hadadezero kariuomenės vadas Šofachas vadovavo kariuomeniai. Kai tai buvo pranešta Dovidui, jis surinko visus izraelitus, persikėlė per Jordaną ir išsirikiavo mūšiui. Kai Dovidas išsirikiavo prieš Sirus, jie kovojo su juo. Bet Sirai bėgo nuo Izraelio Dovidas sunaikino 7 tūkstančius kovos vežimų ir 40 tūkstančių pėstininkų. Žuvo ir kariuomenės vadas Šofachas. Hadadezero tarnai pamatė, kad Izraelis juos nugalėjo, sudarė taiką su Dovidu ir tapo jo tarnais. Nuo to laiko sirai nebepadėdavo amonitams.